Hrvatski radio, obrazovni program. Czetwertkom. Godina je tisućita. Na zemlji živi oko 250 milijuna ljudi. Najveći broj njih, 100 milijuna, živi u Kini. Tamošnji carevi popisuju stanovništvo i ta je brojka najpouzdanija. U Aziji je koncentriran najveći broj stanovnika. Njih još 50 milijuna živi u Japanu, na indijskom podkontinentu i otocima koji danas čine Indoneziju. Sve to stanovništvo za glavnu žitaricu ima rižu. Dakle, više od 50% svjetskog stanovništva živi u Aziji. Daljnjih 20% stanovništva živi u Africi, 10% ili nešto manje u obje Amerike, u oceani i tada kao i danas živi manje od 1% stanovnika. U Europi oko 1000. godine živi dakle najviše oko 40 milijuna ljudi. Europa tada nije centar svijeta. Njezini gradovi su maleni. Pariz oko godine 1000. ima oko 20 tisuća stanovnika. Stoljeće i pol kasnije, kada je crna smrt kuga počela harati po europskom kontinentu, u Parizu je živjelo najviše 30 tisuća ljudi. U Kordobi tada glavnom gradu islamske Španjolske, živjelo je oko 450 tisuća stanovnika. U carskim prijestolnicama kineske dinastije Song oko godine tisućite živjelo je oko milijun stanovnika. Ni europske kraljevine nisu bile posebno moćne oko tisućite godine. Francuska je tada imala najviše 5 milijuna stanovnika, toliko ih je vjerojatno živjelo i na Apeninskom poluotoku. U Engleskoj je tada živjelo oko 2 milijuna stanovnika, u njemačkim zemljama između 3 i 4 milijuna. Oko godine tisućite u Europi će početi rast stanovništva. Valerie Hansen u knjizi Godina tisućita, kada su istraživači povezali svijet i kada je počela globalizacija, piše. Stanovništvo zapadne Europe također je raslo, jer su njezini stanovnici usvojili dalekosežne promjene u poljoprivredi, koje je britanski povjesničar R.I. Moore nazvao cerealizacijom. Oni su usijali sve više i više zemlje žitom i ječmom. U sjevernoj Francuskoj i Engleskoj uzgajivači su prvo uvidjeli da uzgoj istoga usjeva na polju godinu za godinom smanjuje njegovu plodnost, pa su dopustili da od jedne trećine do polovine njihove zemlje bude na ugaru. Nakon tisućite seljaci su počeli mijenjati usjeve. Jedna popularna izmjena bila je repa, djetelina i žito koji su pomagali u zadržavanju hranjivih tvari u tlu i održavali njegovu kvalitetu. Ta praksa, tako važna za podizanje prinosa, širila se vrlo sporo, već je bila dobro poznata u Kini. U isto vrijeme druge inovacije također su povećale prinose. Plugovi koje su uvukli konji, vodenice, vjetrenjače i alat od željeza koji je mogao zagrabiti dublje u tlo od drvenih alata. Prije realizacije većina zemlje u zapadnoj Europi nije bila pod redovitom obradom. Nakon nje većina je zemlje bila redovno obrađivana. Oko godine tisućite dogodile su se neke važne promjene u tehnologiji koja se primjenjivala u Europi. Željezo je postajalo sve raširenije. Nije to samo bilo bitno za oružje ili za motike. Plug sa željeznim vrhom bio je poznat već stoljećima, ali se u Europi počeo širiti tek oko tisućite godine. U to vrijeme još je jedan tehnološki skok omogućio povećanje proizvodnje hrane. William Jordan u knjizi Europa u razvijenom srednjem vijeku piše. Volovi, kastrirani bikovi, najviše su orali u ranom razdoblju srednjega vijeka, ali konji su bili jači, ako bi ih se moglo efikasno upregnuti. Konjski ular ili oglavnik u rano srednjovjekovnom razdoblju bio je grub. Njime se ta dragocjena životinja mogla udaviti. Izumitelj ili izumitelji čija imena nam nikada neće biti znana, čini se da su oko godine tisućite usavršili ular i vrlo sporo se ta tehnologija počela širiti Europom konja nikad nije mogao potpuno zamijeniti vol za plugom, jer je vol imao nekoliko prednosti, uključujući manju kupovnu cijenu, sposobnost da trpi slabije krmivo i visoku otpornost na bolesti. Ali prednosti koje je konj donosio postojećem poljoprivrednom režimu od proučavatelja povijesti smatraju se ključnim za unaprijeđenje proizvodnje usjeva i prijevoza. Željezo nije samo značilo da se zbog njega može dublje zagrbiti ili zaorati zemlja. Ono je omogućilo još jednu veliku promjenu oko godine tisućite. Mark Bloch u svom klasičnom dijelu Feudalno društvo piše da je poljoprivreda u srednjem vijeku proždirala golemi prostor. Oranice nisu orane dovoljno duboko, gnojeva je uvijek nedostajalo, klasje nije bilo bogato zrnom. Sustavi izmjeničnog zasijavanja tražili su da velike količine zemlje budu obrađene. Ali čak i takva poljoprivreda koja je tražila goleme količine zemlje nije zauzimala puno nje. Stanovnika je bilo malo, naselja su bila zbijena i sve je to dovodilo do toga da su se, kako to Bloh piše, izvan oranica protezale, opkoljujući ih i prodirući u njihovo područje beskrajne divlje zone šuma. U te divlje prostore šuma u pravilu su zalazili samo ugljenari, pastiri ili pustinjaci. I naravno oni koji su bježali od zakona. Sve se to počelo mijenjati kada su se počele širiti sjekire napravljene od željeza. William Jordan piše. Seljaci jednog naselja kada su prvi put čuli za stvaranje novog naselja u šumi, također su sa sigurnošću znali da će maleni broj naseljenika riskirati odlazak tamo, da je nova crkva više plan nego stvarnost, da su panjevi još uvijek posuti po novim poljima i da smetaju oranju i sijanju. Konji, volovi i alat bili su gotovo sigurno rijetki, čak i kad su plemići i samostani podržavali nove krčevine. Oni nisu svoje postojeće zemlje htjeli lišiti opreme i ljudske snage. Krčenje šuma bio je dugi težak posao, morao se činiti frustrirajuće sporim, skoro uzaludnim. Ali nagrada slobode možda je više od svega uspjela održati krčenje. Seljaci koji su dali svoje vrijeme i rad stvaranju novih naselja, nadali su se da će u manje ili više dalekoj budućnosti popraviti svoje stanje. Ali čin krčenja i koloniziranja novoga naselja donosio je nešto trenutno, Nudio je slobodu kolonizatorima, kolonima. Krčenje je činilo ljude slobodnima, uzdizalo ih je iz robstva i kmetstva. U Europi godine tisućite ropstvo još uvijek bilo rašireno. U Engleskoj je krajem 11. stoljeća između 10 i 30% ljudi živjelo u nekoj vrsti ropstva. Novo naselje, koliko god krčenje šuma bilo teško, značilo je slobodu, ali i hranu. I polako je Europa oko godine tisućite krenula prema rastu stanovništva, i boljem životu. Sve ove promjene dovešće do boljeg života i povećanja stanovništva u Europi. Oko tisućite Europa je imala oko 40 milijuna stanovnika. Do 1347. kada će doći crna smrt, broj stanovnika u Europi porašće na oko 75 milijuna. Ali taj rast o kojem pišu današnji povjesničari malo je značio ljudima koji su živjeli oko godine tisućite, barem većini njih koji nisu bili plemenitog roda ili redovnici ili svećenici. Većina ljudi Srednje Europe živjela je teško. Mark Bloch u knjizi Feudalno društvo piše. Čovjek iz drugoga razdoblja feudalizma bio je mnogo bliži prirodi nego mi. I to prirodi koja je i sama bila mnogo manje udešena i zaslađena umjetnim sredstvima. Seoski je krajolik, u kojem je neiskrčena zemlja zauzimala tako mnogo prostora, imao manje zamjetljiv biljeg čovjeka. Divlje zvijeri, što se danas kreću još samo u pričama dadilja, kao što su medvjedi, a osobito vukovi, lutali su svima samotnim područjima, pa čak i po obrađenim poljima. Lov je podjednako bio sport, kao i sredstvo neophodno potrebne obrane, a i prehrani je pružao gotovo jednako tako nužnu potporu. Branje divljih plodova i prikupljanje meda i dalje se provodilo kao i u prvo doba čovjekove prošlosti. Među alatom drvo je zauzimalo pretežno mjesto. Noći je čovjek umio slabo osvijetliti i one su bile mračnije, a studeni su bile hladnije i prodirale čak i u dvorane po dvorcima. Ukratko, cio se taj društveni život zbivao na pozadini primitivnosti, podvrgavanja neukrotivim snagama i na pozadini fizičkih suprotnosti, koje nije bilo moguće ublažiti. Ne postoji instrument kojim bismo mogli odmiriti utjecaj kojim je takva okolina mogla djelovati na ljudske duše. Takav svijet, kako to piše Bloch, smatrao se starim, a njime su upravljali mladi ljudi i on je bio teško mjesto za život. U takvom svijetu ovi reci iz zadnje knjige Novog Zavjeta, otkrivenja po Ivanu, nisu zvučali fantastično. Kada Janja otvori četvrti pečat, čuh glas četvrtoga bića gdje viče. Dođi. I najedanput se pred mojim očima pokaza konj Zelenko, a onome što je jahao na njemu bilo je ime Smrt, a pratio ga je podzemni svijet. Njima bijaše dana vlast nad četvrtinom zemlje, da ubijaju mačem, glađu, kugom i zemaljskom zvjeradi. U takvom svijetu srednjeg vijeka ponekad se i napredak činio kao izbor novih muka. Oko godine tisućite počinje sve veća upotreba kamena u graditeljstvu. Kameni dvorci zamjenjuju drvene. Posebno je u tome prednjačio Fulk Nera iz kuće Anžu. On je rođen oko 970. godine i umro je 1040. Za svog života kuću Anžu učinio je najmoćnijom u Francuskoj i položio je temelje dinastije Anžuvinaca. Vlast u svojim posjedima, ali i u onima koje bi osvojio utvrđivao je kamenim dvorcima. Svoje brojne grijehe nastoje okajati gradnjom brojnih samostana. Ali i ta kamena zdanja bila su za stanovnike zloslutna. Iz njih su Nera i njegovi plemići mogli lakše nadzirati okolinu i efikasnije pritiskati seljake, kmetove. I šume i rijeke, izvori divljače i ribe, sve su više postajali samo igrališta i lovišta plemića. Krivolov se kažnjavao smrću ili teškim batinama, pobuna protiv krivolova također. Tom Holland u knjizi Mileniji navodi primjer iz Evreja u sjevernoj Francuskoj gdje su se 997. protiv zabrane lova i ribolova pobunili seljaci. Lokalni grof je na pobunu odgovorio tako što je i zaslanicima pobunjenika dao odsjeći ruke i noge. U takvom svijetu Ivanovo otkrivenje je davalo nadu. Zatim opazih prijestolja i onima što sjedoše na njih bi dana vlast da sude. Opazih i duše pogubljenih zbog Isusova svjedočanstva i riječi Božije i sve one koji se nisu poklonili zvijeri ni njezinu kipu i oni koji nisu primili žiga na svom čelu i na svojoj ruci. Oni oživješe i kraljevaše s Kristom tisuću godina. Ostali mrtvaci ne oživješe dok se nije navršilo tisuću godina. Ovo je prvo uskrsnuće, Blaženi svet to je Dionikovog prvog uskrsnuća. Nad ovima druga smrt nema vlast, nego će biti svećenici Božiji i Kristovi i s njima će kraljevati tisuću godina. Jesu li siromašni srednjeg vijeka znali da se bliži godina tisućita od Isusa Krista? te da od tih tisuću godina piše Ivanovo otkrivenje teško je znati. Preživjele izbore nisu pisali siromašni. Ali kroničari tog razdoblja, poput Radolfusa ili Raula Glabera, Pisali su o godini tisućitoj, o znamenjima koji su je najavili, o gladi koja je izbila oko tih godina, te o nadi nekih da će se ispuniti ono što je napisano u Ivanovom otkrivenju. Glaber je u svojim historijama, napisanim u samostanu u Kliniju između 1030. i 1035. napisao. Jer otkriveno je kao očita činjenica u Svetom pismu da kako se približavaju zadnji dani, tako će se ohladiti i ljubav i nejednakost će procvasti među ljudima i oni će se suočiti s opasnim vremenima za svoje duše. Tu onda je uzrok svih zala, koja su u nevjerojatnom opsegu pogodila svaki dio svijeta, oko tisućite obljetnice rođenja našeg gospodina spasitelja. Odo, opat samostana u Kliniju, izjavio je U istinu, naš život traje tisuću godina. I sada smo tu. Stigli smo na zadnji dan samog opsega vremena. U sljedeće dvije emisije povijesti četvrtkom govorit ćemo o toj godini tisućitoj, o tome kako je postala iščekivana godina, tko ju je iščekivao i kako su je dočekali i preživjeli. Naš sugovornik je profesor dr. Hrvoje Gračanin, socijeka za povijest Filozofskog fakulteta u Zagrebu. Koreni takvog vjerovanja sežu u, recimo to tako, prethodno razdoblje, sežu u antiku. Koreni su židovski, međutim samo židovstvo također je prolazilo određene faze i bilo pod utjecajem okolnih civilizacijskih i kulturnih krugova dok nije i samo iznjedrilo to. Možemo reći da je onda takvo vjerovanje svojrsna simbioza različitih duhovnih strujanja i religija koje su djelovale na bliskoistočnom prostoru, ali prvo pravo oživotvorenje dobiva zaista u židovstvu, pogotovo u tradiciji proroka. Međutim, za srednjovjekovno razdoblje koje je ovdje u središtu naše pozornosti, temeljne su kršćanske odrednice i ono što je kršćanstvo i na koji način je kršćanstvo počelo tumačiti takva gibanja, odnosno takve ideje. U pozadini svega toga stoji eshatološko uvjerenje, odnosno učenje o posljednjim danima. To je zapravo bilo karakteristično osobito za židovstvo u ovome antičkome razdoblju, onda se to pretočilo u kršćanstvo, da zli moraju biti kažnjeni Božom voljom, a da dobri moraju biti nagrađeni. To i nije bilo različito kada se uspoređuje s ostalim religijama koje su djelovale na bliskoistočnom prostoru, ali je bilo pitanje kad će se to dogoditi da kako u ovim židovsko-kršćanskim krugovima to se događalo na kraju vremena. I ta ideja da će dobri biti nagrađeni, da će e, zli biti kažnjeni, onda je dodatno bila izgrađena i nadgrađena dodatnim uvjerenjima koje su onda prvi pravi izraz u kršćanskoj tradiciji, ali to je zapravo još kršćanska e, tradicija, dobila u dijelu poznatom kao knjiga Otkrivenja. Ta knjiga Otkrivenja je spis vrlo snažnog poetskog izričaja, ali je što se tiče prave kršćanske tradicije onako kako je u konačnici bila oblikovana i svojevrstan problematičan spis jer ima i gnostičke natruhe, ima elemenata različitih nauka koje je službena kršćanska pozicija na posljedku odbacila kao krivovjerne. Međutim, opet temeljem tradicije, budući da je taj spis bio prepisivan svetom Ivanu, opstao je i ne samo da je opstao, nego je postao sastavni dio Novoga Zaveta i na taj način je uklopljen u kanonske spise koji su mogli onda biti slobodno diseminirani i temeljem kojih e, su se onda mogli pojavljivati i novi pokreti i nove ideje. Starozavjetni prorok Izaija živio je u Judeji od oko 740. do 701. godine prije Krista. Živio je u doba izraelskih kraljeva Uzija, Jotama, Ahaza i Ezekije, te u vrijeme ovih reformi i ratova s Babilonskim carstvom. On je napisao proročku knjigu koja nosi njegovo ime, jedno od najpoznatijih dijelova Starog Zavjeta. U knjizi proroka Izaije nalaze se i ove riječi. Ajde, uziđimo na goru Jahvinu, pođimo u dom Boga Jakovljeva. On će nas naučiti svojim putevima, hodit ćemo stazama njegovim, jer će iz Siona zakon doći, iz Jeruzalema riječ Jahvina. On će biti sudac narodima, mnogim će suditi plemenima, koji će mačeve prekovati u plugove, a koplja u srpove. Neće više narod izati mača protiv naroda, nit se više učit ratovanju. Ovi reci iz Izajine knjige prvi su spomen u Bibliji o nadi dolaska novog svijeta u kojem neće biti rata i patnje i u kojem će oružje, uzrok patnje i gospodstva biti pretvoreno u alate blagostanja. Ti su reci bili i prevratnički. Dolazak takvog svijeta značio i kraj starog, zajedno s gospodarima tog starog svijeta, plemićima i moćnim ljudima. Da će doći kraj dana i da će se roditi novi svijet piše u knjizi po Miheju, u kojoj piše da će se mačevi prekovati u ralice, koplja, u radne srpove, da narod više neće dizati mača niti za rat vježbati. Nada se nije ispunila i u Novom Zavjetu pojavila se nada novog svijeta. Ta je nada bila još primamljivija nakon što je 66. godine po Kristu počeo židovski ustanak protiv rimske vlasti. On je potrajao četiri godine i završio je rimskom osvetom. Gajdala de u knjizi Gladius, svijet rimskog vojnika, piše. Kada su Titove vojske 70. godine nahrupile u Jeruzalem, one su prvo naišle na obitelji koje su umrle od gladi u svojim domovima. U rijetkom trenutku uzdržanosti oni nisu krenuli u pljačkanje. Josip je zabilježio da ipak sućut koju su osjetili prema onima koji su umrli, nisu osjećali prema onima koji su ostali na životu. U posebno slikovitom prikazu Josip je opisao kako su vojnici stavili pod mač svakog na koga su naišli, ubijajući toliko mnoštvo da su preplavili grad s toliko krvi da je ona ugasila mnoge vatre. Tit je pokušavao uvesti neku uzdržanost, zapovjedio je da samoborbeno sposobno stanovništvo bude ubijeno, dok svi ostali trebaju biti zarobljeni. U kaosu i s crvenom izmaglicom koja je pala na njihove oči, njegovi su ljudi nastavili ubijati stare i bolesne. Tisuće drugih su zarobljeni i prodani kao roblje ili pobijeni u igrama u amfiteatrima po rimskom carstvu. Gušenje tog prvog židovskog ustanka nije bilo i zadnje. Car Hadrian i njegove legije su od 132. do 135. godine ugušile novi židovski ustanak koji je vodio Bar Kohba. Nakon gušenja tog ustanka Jeruzalem je uređen kao rimska vojnička kolonija i dobio je ime Elija Kapitolina i židovima je zabranjen ulazak u taj grad. Židovi su raseljeni ili prodani u ropstvo, hram je pretvoren u Zeusovo svetište, a Judeja je promijenila ime u Sirija Palestina. Svi ti događaji morali su izgledati kao najava smaka svijeta, ako ne i sam njegov kraj. Stvar je u tomu da takvo učenje i ta ideja koja je bila već karakteristična i za židovstvo, dakle očekivanje mesije, dakle mesijanska ideja, mesija koji će oživotvoriti kraljevstvo nebesko, odnosno kraljevstvo Bože e, na zemlji, je netom nakon što su se odvili i ti iz kršćanske perspektive sudbonosni događaji, dakle Kristova smrt i njegovo uskrsnuće, pa onda još nekoliko desetljeća nakon toga kada su e, i prve kršćanske tradicije i prve kršćanske crkve, crkvene vjerske općine se e, obrazovale, imalo i tekakvu implikaciju na svakodnevicu ljudi koji su poprimili takva vjerovanja, dakle na prve kršćane i može se reći da u tome ranome razdoblju oni su gotovo svakodnevno očekivali svršetak vremena i novo došašće, dakle povratak e, Isusov, e, paruziju, kako bi se reklo na e, grčkome i to je zaista određivalo i ritmove najranijih kršćanskih zajednica do te mjere da su neki među njima koji su u konačnici imali i snažan utjecaj u vlastitoj lokalnoj kršćanskoj zajednici mogli iznositi još i dodatna tumačenja i najavljivati one pokrete koji zapravo nikad nisu bili službeno organizirani i u srednjemu vijeku, a koji su se nadovezivali na takva učenja, dakle hilijanistička, milenaristička, u biti ovo što je bilo karakteristično e, i što je uvjetovalo sve predođbe o novome dolasku e, Isusa i promjenama koje će se dogoditi, čak nevezano u datom trenutku za konkretnu godinu. Godine 400. rimski je svijet bio podijeljen na dva dijela. Zapadno-istočno carstvo kojima su vladali Honorije i Arkadije, dva sina Teodozija, prvog zadnjeg rimskog cara koji je sam vladao carstvom. Oba dijela carstva nisu se tada puno razlikovala. Stoljeće kasnije slika nije mogla biti različitija. Istok se malo promijenio, još uvijek je to bilo rimsko carstvo, ali zapad je bio rascijepkan na niz većih i malenih dijelova, Vandalsku Afriku, Vizigotsku Španjolsku, Jugozapadnu Galiju, Jugoistočnu Galiju kojom su vladali Burgundici, Sjevernu Galiju kojom su vladali Franci, Ostrogotsku Italiju, te još niz manjih dijelova poput onih u Britaniji. Taj svijet bio puno drugačiji od rimskog svijeta sve one strukture koje su činile carstvo, mreža putova, institucija, carskih i provincijskih službenika, poštanska služba, sustav poreza, sve je to nestajalo. Taj svijet, nastao propašću zapadnog carstva, nije se puno mijenjao kroz stoljeća. Svijet Europe uoči godine tisućite ovako opisuje Georges Duby u svom klasičnom dijelu Vrijeme katedrala. Vrlo malo ljudi, sparušena zemlja, samotan prostor što se proteže na zapad, sjever i istok, sparušena zemlja, baruštine, neobuzdane rijeke i pustopoljine, šikare, pašnjaci i svi oni šumski oblici u raspadanju, što ih za sobom ostavlja izgorjelo šipražje i krišom posijani usivi palitelja šuma, tek tu i tamo kakav proplanak i za promjenu osvojen iako tek napola pribitomljen komad zemlje. Kamene, zemljane ili od šiblja izgrađene kolibe, udružene u seoca, okružena trnovitim ogradama i redovima povrtnjaka, gdje kad okružena zaštitničkim drvenim plotom, poglavareva nastamba, drveno spremište, žitnice, šupa za robove i nešto dalje, kuhinsko ognjište, mjestimica kakav grad, tek izbljedio kostur nekadašnjeg rimskog grada, čitave četvrti s ruševinama opkoljene plugovima, jedan navrat na popravljen gradski bedem, u crkve ili tvrđave pretvorene kamene građevine iz doba carstva, Odmah do njih na desetine koliba gdje žive vinogradari, tkalci, kovači, ti domaći majstori koji za gradsku vojsku ili gospodina biskupa proizvode svečanu odjeću i oružje. Kako to piše Duby, u usporedbi s Bizantom taj svijet djeluje seljački. U usporedbi s Kordobom, kojom vladaju islamski vladari, on djeluje siromašno i bijedno. To je, kako piše Duby, svijet divljaštva, svijet opkoljen glađu u tom svijetu, smak svijeta, ne čini se daleko mogućnošću. Ono što zapravo razdvaja te pokrete, odnosno milinaristički ili hilalistički, od ovih ranijih uvjerenja je to što su oni fiksirali taj trenutak promjene na tisućitu e, godinu. Međutim, već recimo tijekom drugoga stoljeća e, je bilo takvih pokreta, e, eshatološko mesijanskih poput e, montanista koji su provodili strogu askezu i koji su svakodnevno, upravo zato što su očekivali smak svijeta, on je tu, on je e, blizu i jesu živjeli na takav e, strog način jer su se željeli pripremiti za ono što slijedi na kraju vremena, a to je posljednji sud. Da kako da to crkvenoj poziciji, kako se crkva etablirala i postupno ustrojavala, osobito tijekom drugoga stoljeća i trećega stoljeća nije odgovaralo i istaknuti teolozi, dakle već tijekom trećega stoljeća, najistaknuti u tome vremenu u filozofskom e, smislu je ipak Origen, bez obzira na to što i Tertulijan u svakom slučaju ili Ciprijan imaju visok ugled, međutim misaono je Origen bio puno važniji i on je pokušao i na taj način ustanovio temelj za demontiranje takvih vjerovanja. Zapravo je on ustvrdio da takvo očekivanje, odnosno ono što je bilo navedeno u otkrivenju, se treba shvatiti poneprije simbolički, poneprije preneseno. To su da kako prihvatili uz određene promjene koje su već odgovarale okolnosti što je na posljedku Origenovo učenje zbog nekih drugih elemenata potkraj četvrtog stoljeća postalo vrlo kontroverzno, a onda osobito oni koji su bili njegovi žestoki pobornici su bili izloženi pritisku crkvene pozicije, crkvene e, većine, ali njegov način i njegova interpretacija su ipak bili prihvaćeni, e, između ostaloga i tako ugledni crkveni oci kao što su bili Sveti Augustin i Jeronim. Naime, za Svetoga Augustina zapravo se već ono što se obećava u otkrivenju e, dogodilo unutar crkve. Dakle, već je unutar kršćanske crkve Krist se ponovno e, vratio i doživilo se to ispunjenje vremena. Frige se nalazi u zapadnom dijelu središnje Male Azije, danas je to područje Anadolije. Stari Grci su tom dijelu Male Azije dali ime po frigicima, ljudima koji su se naselili u to područje negdje oko 1200 godina prije Krista. Frigici su možda bili tračkog podrijetla, Godine 133. prije Krista Frigija je postala vlasništvo Rima i dobila ime Frigija Magna. U Frigiji, u malenom selu po imenu Ardabau, oko 156. po Kristu dogodio se događaj koji ovako opisuje Euzebije u svojoj crkvenoj povijesti. Tamo je selo pored frigijske granice s Mizijom zvano Ardabau, Tamo je, rečeno je, nedavni preobraćenik po imenu Montanus, dok je Gratus bio prokonzul Sirije, bio ispunjen duhovnim uzbuđenjem i odjednom pao u trans neprirodne ekstaze. Bulaznio je počeo blebetati i govoriti besmislice, prorokujući na način koji je u suprotnosti s praksom crkve prenošenom od početka, s naraštaja do naraštaja. Od onih koji su u to vrijeme slušali prijetvorne izjave, nekima je to muka bila slušati. Oni su ga smatrali obuzetim demonskim u stisku grešnog duha, uznemiravatelja masa. Prekorili su ga i pokušavali zaustaviti blabetanje, podsjećajući ga na gospodina i njegovo upozorenje da se budno pazi na pojavu lažnih proroka. Drugi su bili oduševljeni kao da je posrijedi sveti duh ili proročki dar i zaboravili su gospodinovo upozorenje. Tako je Eusebije iz Cezareje, crkveni povjesničar i filozof koji je živio u drugoj polovini trećeg i prvoj polovini četvrtog stoljeća opisao trenutak kada je Montanus ili Montan počeo propovijedati svoje učenje koje je po njemu dobilo ime montanizam. O Montanusu se malo zna. Prije nego što je prešao na kršćanstvo bio je svećenik u ekstatičko-orgijastičkom kultu Kibele, velike majke bogova. Kibela je božanstvo pod rijetlom iz Frigije. Njezino se štovanje proširilo u Grčku gdje je izjednačeno sa štovanjem Reje, grčke majke bogova te Demetre i Geje, božice zemlje. Rimljani su Kibelu počeli štovati 204. godine prije Krista. Montanus je bio praćen s dvije proročice, Priscilom i Maksimilom. Njegova najuža pratnja na čelu s tim proročicama počela se nazivati iluminatima ili prosvjetljenima. Prvo važno učenje Montanusa i njegovih sljedbenika bilo je da kroz njih govori duh sveti, da ono što su proroci već prorokovali nije konačno, već da kroz njega duh sveti još može progovoriti i da se on na taj način još može objaviti svijetu. Drugo važno učenje montanizma ovako opisuje enciklopedija Britanika u članku o tom vjerskom pokretu. Drugi važan aspekt montanizma je očekivanje drugog dolaska Krista, za koji se vjerovalo da je blizu. To vjerovanje nije bilo ograničeno samo na montaniste, ali s njima je uzelo poseban oblik koji je njihovim aktivnostima dao karakter narodne obnove. Oni su vjerovali da će se nebeski Jeruzalem uskoro spustiti na zemlju na ravnici između sela Pepuza i Timonio u Frigiji. Proroci i mnogi sljedbenici tamo su otišli, i mnoge kršćanske zajednice bile su napuštene. Pored proročkog oduševljenja, montanizam je naukovao legalistički moralni rigorizam. Vrijeme posta je produljeno, sljedbenicima je bilo zabranjeno da se sklone od mučeništva, brak se obeshrabrivao, drugo vjenčanje bilo je zabranjeno. Montanizam je osuđen oko 177. godine kada su biskupi Male Azije okupljeni na koncilu ekskomunicirali sve montaniste iz crkve. To nije ugušilo montanizam. On je na istoku bio jak sve do vladavine Justinijana koji je zakonima i progonom skoro uništio tu sektu. Njezini ostaci na istoku nastavili su postojati sve do 9. stoljeća kada je sekta skoro zamrla. Na zapadu se ona prvi puta spominje 177. godine. Četvrt stoljeća kasnije montanisti su zabilježeni u Rimu. Na sjeveru Afrike, prije svega u Kartagi, montanizam je postao značajan 212. godine, kada je njemu pristupio i Tertulijan, jedan od najznačajnijih ranokršćanskih pisaca. Njemu se svidio moralni rigorizam montanista. Bilo mu je dosta raspuštenosti biskupa u Sjevernoj Africi. Montanizam se na zapadu kao značajna sekta održao do početka 5. stoljeća, ali nauk o drugom dolasku održao se još dulje. Sad treba imati na umu da, bez obzira na to koliko se nama iz današnje perspektive to činilo gotovo samo razumljivim, da raširenost pojedinih informacija ili mogućnosti poimanja onoga što se događa u svijetu e, su bile bitno manje ili bitno skučenije. Jednostavno, osobito u ranom i srednjem vijeku, postojalo je puno malih zajednica koje nisu nužno bile međusobno u vezi. Tu treba imati na umu da ono što poznajemo o rano srednjovjekovnom razdoblju, a i općenito, počiva, a kada je riječ o srednjem vijeku, to je osobito e, valjano, na pojedincima koji su bili pismeni, koji su pripadali eliti, a to su zaista u ovim ranim stoljećima srednjega vijeka bili poneprije pripadnici kleričke crkvene elite. Oni su određivali ono što će buduća pokoljenja pamtiti i što će biti zabilježeno, da kako nasuprot njima stajali su mnogi, ne samo pripadnici svjetovne elite ili obični svjetovnjaci, nego čak i obični klerici koji su djelovali na nižim razinama toga sustava, dakle koji su bili župnici koji nisu imali te mogućnosti da onda, kako bi se reklo, modernim, recimo, kulturno-antropološkim rječnikom kontroliraju narativ. Kada se to ima na umu, onda zaista se i postavlja pitanje koliko su ljudi i mogli poznavati da se događaju svi ti događaji koji su iz nečije perspektive mogli nagovještavati ono što je stajalo kao sovrstan početak, kao sovrstni simboli početka smaka u otkrivenju. Da kako s druge strane, ako se to događalo u lokalnim razmjerima, ako se dogodio neki potres ili neka katastrofa, da kako da su na toj lokalnoj razini pojedinci mogli to tako percipirati i onda e, su se shodno tomu obraćali svome lokalnome predstavniku koji je predstavljao sponu između njih e, i Boga, a to je bio lokalni svećenik, lokalni župnik, ali u kojoj mjeri je onda takvo što bilo prošireno izvan užega kruga teško ili gotovo nemoguće suditi. U kolovozu 410. godine vojska Vizigota predvođena Alarikom opsjedala je Rim. Vizigoti su imali dugu povijest ratovanja protiv Rima. Alarik je uglavnom ratovao protiv istočnog rimskog carstva, ali 402. u godini kada je zapadno carstvo u strahu od barbarskih napada premistilo središte iz Rima u Ravenu, on je napao Italiju. U nizu bitaka rimski zapovjednik Stilihon uspio odbaciti vojsku Vizigota. Godine 408. Alarik je opet bio u Italiji i tada je opsjeo Rim. Sada je zapadno rimsko carstvo počelo kalkulirati kako Vizigote uvući da služe carstvu u borbi protiv drugih barbarskih naroda koji su prešli limes carstva, Huna, Alana, Sveva, Vandala. Međutim, te 408. car honori je dao smaknuti Flavija Stilihona, vojskovođu koju je Rimu donio zadnje velike pobjede, imao ugled kod Barbara. Kada je Alari kod Rima zatražio da mu u zamjenu za mir ponude godišnji tribut i mjesto u vojnoj hijerarhiji, dobije grub negativni odgovor od cara Honorija. 24. kolovoza 410. netko je možda robovi, neki nezadovoljni službenik ili netko drugi otvorio salarijska vrata i u Rim pustio Vizigote. Uslijedila je prva pljačka Rima od 390. godine prije Krista, kada su to učinili Gali. Peter Heather u knjizi Pad rimskog carstva, nova povijest Rima i Barbara, piše po svim svjedočenjima ono što je uslijedilo jedna je od najciviliziranijih pljački grada koja se ikada dogodila. Alarikovi goti bili su kršćani i prema najsvetijim mjestima Rima odnosili su se s velikim poštovanjem. Dvije glavne bazilike, Svetog Petra i Svetog Pavla, proglašene su pribježištima i oni koji su se u njih sklonili ostavljeni su na miru. Izbjeglice koje su otišle u Afriku kasnije su sa zaprepaštenjem izvijestile kako su Goti odveli na sigurno neke dame, posebno jednu Marcelu, a tek su onda metodički opljačkali njihove kuće. Jedan golemi srebrnici bori težak više tonu, dar cara Konstantina, uzet je iz lateranske palače, ali liturgijske posude u Svetom Petru ostavljene su na mjestu. Sve u svemu, nakon tri dana godske pažnje, golema većina gradskih spomenika i građevina ostala je netaknuta, iako su ostale bez vrijednih pokretnina. Čak i ta civilizirana pljačka 410. godine izazvala je šok. Sveti Jeronim je tu pljačku Rima komentirao riječima – u jednom gradu cijeli je svijet stradao i Rim, nekada glavni grad svijeta, sada je postao grob rimskog naroda. Sveti Jeronim je od 386. godine do smrti 420. upravljao samostanom u Betlehemu. Događaji poput pljačke Rima 410. godine često su uzimani kao znak propasti nekog razdoblja ili najava nekih velikih događanja. Tako je bilo i u ranom srednjem vijeku. Godine 638. kalif Omar I ušao je na čelu arapske vojske u Jeruzalem. Kada su vijesti o tom događaju stigle u Europu, u njima je nemali broj ljudi vidio predznak potresnih promjena. Što se tiče ovih nekih e, događaja koji su nama iz današnje perspektive imali tu, kako to bi se reklo, svjetsko povijesnu važnost, kao što su recimo arapska osvajanja ili osobito recimo kada su zaista započeli Jeruzalem, to je sigurno imalo stanovitog odjeka, riječ je ipak o istočno rimskome carstvu, o istočnoj državi koja je bila sljednica svih tih rimskih eh, tradicija, uključujući u ostalom i ono ranije što se događalo, dakle razdoblje takozvane Justinijanove ili Prokopijeve kuge. I to se u nekim krugovima moglo doimati kao izvanredan događaj koji najavljuje određene promjene. Međutim, istovremeno treba imati na umu da su se i takvi događaji gotovo uvriježeno percipirali nevezano za moguće poveznice sa milinarističkim ili filijastičkim idejama, e, s kaznama koje Bog šalja ljudima zato što su nedovoljno vrijedni, odnosno ne slijede ono što bi trebali, na, način na koji bi trebali slijediti, dakle, one zapovjedi koje su iznesene e, u Bibliji. Dakle, teško je to tako e, povezati i osobito stoga što sam Bizant, iako se može jednim dijelom utvrditi da su zaista postojali stanoviti utjecaj baš na prijelazu tisućljeća, znači oko te tisućete godine, da sami Bizantinci, odnosno Romeji, e, nisu imali onaj zapadni kalendar, oni su vrijeme mjerili od stvaranja svijeta, od 5508. godine i može se reći da je što se toga tiče poklapanje tih datuma kod njih bilo nešto malo drugčije, dakle 6000 godina, 7000 godina, tako da recimo je takav pokret bio relevantan samim Bizantincima, odnosno može se reći ostacima te ideje carstvo više u tom trenutku nije postojalo, ali crkva je takako bila živa potkre 15. stoljeća ili zapravo otprilike nekako e, tijekom 6. E, stoljeća kada se to poklopilo slučajno, međutim e, nikada nije se to do te mjere moglo opaziti bilo u izvorima dakle, koji su nam ostali na raspolaganju, bilo na neki drugi način. Doduše, s obzirom na određene zapadne utjecaje koji su ipak bili e, prisutni i sami Bizantinci oko 1000. godine nisu sasvim bili izuzeti e, iz e, toga, postojali su kontakte, međutim nije postojao ono što bismo mogli nazvati svojvrstnim strahom od tisućljeća, kao što se uvriježeno smatra da se upravo dogodilo na zapadu Europe oko te 1000. godine, odnosno početkom 11. stoljeća. U svom dijelu Vrijeme katedrala George Dibi piše Do zuba naoružan, zaštićen oklopom, zapad 11. stoljeća živi u strahu. Dijelom je tom strahu doprinjela i činjenica da se u Ivanom otkrivenju nalaze i ovi reci. Potom opazi Hanđela gdje silazi s neba držeći u ruci ključ bezdana i velike verige. On uhvati zmaja, staru zmiju, a to je đavao, sotona, i sveza ga za tisuću godina te ga baci u bezdan, koji nad njim zaključa i zapečati, da više ne zavodi naroda dok ne završi tisuću godina. Poslije toga on ima biti odvezan kratko vrijeme. Oko tisućite godine nije se dogodilo ništa što bi navelo ljude tog vremena, barem one koji su bili obavješteni o događanjima, što bi ih navelo na pomisao da se bliži neki veliki preokret u povijesti. Nije bilo događaja poput pljačke Rima ili pada Jeruzalema, ali među dio ljudi godina tisućita izazvala je zebnju. Svijet se možda bližio kraju ili novom početku, govori profesor dr. Hrvoje Gračanin, socijaka za povijest Filozofskog fakulteta u Zagrebu. Dakle, što se tiče svakodnevnog života, svakodnevice, e, zaista se nije ništa bitnije promijenilo i još će trebati proteći dosta vremena dok se ukupne mogućnosti ondašnjih društava, bolje će govoriti u množini, jer ipak postoji razlika u tomu kako su pojedina područja i pojedine regije Europe bile razvijene i mogle poboljšati recimo e, svakodnevnicu i svakodnevni e, život. Dakle, tek zapravo su se tijekom 12. stoljeća dogodile te promjene u svakodnevnom načinu života. Nešto malo prije, kraj 11. stoljeća, u tom ideološkom mentalitetnom smislu s početkom križarskog pokreta koji je doslovce zarobio u obrazelju srednjovjekovnog čovjeka, bez obzira na to kojem je društvenom sloju pripadao, je li bio pripadnik elite ili ovih nižih e, slojeva, tisućita godina s tim u vezi zaista nije naznačavala neku promjenu u praktičnom načinu e, života. Trebalo je proći još i nešto vremena dok se nisu razvojem posebnih pokreta, pogotovo pokreta Božeg mira i stabilizirale prilike u pojedinim regijama, postale manje nesigurne, društvo jest tijekom 11. stoljeća postalo postupno e, zrelo za promjenu, željelo je stabilizaciju jer se tijekom 10. stoljeća ipak dogodila određena promjena, odnosno sredine 10. stoljeća više nije bilo toliko problema koje su izazivale provale različitih e, skupina. Dakle, nakon što su i Mađari bili presudno poraženi 955. godine, prestale su njihove provale, Također, arapske, odnosno saracenske e, provale e, su otprilike do sredine 10. stoljeća također uglavnom jenjale, još su ostala određena uporišta koje su e, imali odakle su vršili te pljačkaške gusarske prepade, ali zapravo više to nije bila takva opasnost. Nakon toga, smirivanjem situacije, stabilizacijom stvorili su se dobri uvjeti za onaj uzlet koji će se dogoditi, međutim trebalo je ipak proći još nešto vremena da se to e, i zaista ostvari. Ditmar, princ biskup Merezburga i kroničar koji je napisao povijest vladanja saskih kraljeva Njemačke, napisao je u kronici povodom dolaska godine tisućite ove riječi. Po dolasku tisućite godine nakon rođenja Krista Spasitelja od bezgrašne bogorodice, svijet obasija blistavo, lijepo jutro. Po dolasku tisućite godine činilo se da smata svijeta neće biti, da je budućnost bolja. Ali 33 godine nakon tih redaka, jedan drugi kroničar, Raul Glaber, je opisao gotovo apokaliptičnu glad koja je pustošila Europu, u svojoj kronici Glaber je napisao Neprestane kiše bijahu natopile cijelu zemlju, te se tijekom tri godine nije mogla uzorati ni jedna brazda kadra da prihvati sjeme. Nakon što su bile pojedene divlje životinje i ptice, ljudi stadoše gonjeni silnom glađu skupljati za hranu svaku vrstu crkotina i stvari strašnih da se izgovore. Neki, da bi izbjegli smrt, pribigoše šumskom korijenju i travama. Navršavalo se tisuću godina od raspeća Isusa Krista i mogućnost kraja ovog svijeta ponovno se činila bliskom. O tome sljedećeg četvrtka. Slušali ste povišće četvrtkom. Tekst čitao Šimon Miloš, emisiju snimili Luka Pavelić i Jurica Novosel. Uredio i vodio Dario Špelić. Hrvatski radio 2021. godina.